для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Я сяджу адзінока ў дальняй альтанцы пад соснамі і размаўляю з ім як самым верным другам. Перагартаў, перачытаў, успомню. Апошні запіс, які абрываецца словам «сказалі». Я не мог дапісаць, што «сказалі» майору Журавлёву. Пісаў я позна ўначы пры святле газнічкі, зробленай з гільзы буйнакалібернага кулямёта. Побач бестурботна спалі чупы самародаў. Чуп смешна хроп з подсвістам, а за дзвярамі тонка свістаў ветер, той своеасаблівы ветер, які здзірае самы верхні пласт снегу, узнімае тонкія снежныя пылінкі і нясе іх бясконца ў адным напрамку. Такая поземка засыпая след за пять минут. Раптом отчыніліся дзверы. Вецер калыхнуў полымя газнічкі. Сушыла, ў які стаяў на варце, прашаптаў трывожны тэмнічак. «Камандзір, сюды!» Я накінуў кажух, выскачыў. Вартавы хутка падымаўся на скалу, я за ім. Ён не стаў там у поўны ростык, звычайна лёг за камень, прашаптаўшы мне «Лажыся!» Я ўпаў побач з ім. «Бачыш?» – паказаў ён на возера. Я пільна ўгледзіўся, але нічога не ўбачыў. «Лыжнікі! Много лыжнікаў! Ідуць ланцугом, у маскхалатах! Ты іх так не ўбачыш! Тені, тені, звярні ўвагу на тені! Ах, чортава святіла!» Была поўня. Але па небе ветер гнаў пашматаныя хмары. І месячык то хаваўся за іх, то зноў выныраў. Па азёрнай раўніне плылі тені ад хмар. Такі тень закрыў бліжэйшую да нас частку возера, але патроху ён адступаў да левага лясістага берага і на залітай месячыкавым святлом гладзі вырысаваліся іншыя тені ад нябачных людзей, што кіраваліся ў наш бок. Чалавек 40, калі не больш, прашаптаў сушылаў. Я бачу не толькі тені, але тое, што не закрыта маск халатамі. А, да іх прыкладна кіламетр. Як думаеш, свае? чужыя? Фіны, Феадос Яфрэмавіч. Я не сумняваўся. Так маглі ісці толькі ворагі. Яны ведаюць, што тут пакаты бераг і лёгка выбрацца з возера. Пост наш новы. Пра яго яны маглі не ведаць ці, можа, маюць намер захапіць знянацкую знішчыць. Будзем біцца? спакойна спытаў Сушылаў. Будзем біцца яны не павінны прайсці. Я спусціўся ўніз, ускочыў у хаціну. Трывога, таварышы, тузануў за нагу чуба больш моцнага на сон. На возеры фіны ідуць сюды, прарываюцца ў тыл, але не павінны прарвацца, будзем біцца таварышы да апошняга патрона да апошняй кроплі крыві, як нашы браты там на фронте. Ох, дзеткі! «Дочки мае!» – прошаптаў самародаў. Мне не спадабаўся гэты стогн старэчай душы, і я злосна кінуў. «Хто збаіцца? Застрэлю!» Сам я таксама дрыжаў увесь, але не ад страху, а ад напружання, ад прагі бою помсты. «Мы не баязліўцы!» Бадзёра сказаў чуб, хапаючы вінтоўку, паміраць дык з музыкай і моцна вылаяўся. Кожны на сваё месца, як вучыў маёр, узяць усе патроны, усе гранаты, кулямёт возьму я, мы ударым па іх са скалы. Музыка Камбат, калі наведаў пост, правёў з намі вучэнне па абароне ад нападзення з зямлі і з паветра. Тады я глядзеў на вучэнне крыху скептычна, а цяпер зразумеў, як яно было дарэчы. Кожны ведаў, дзе яму залегчы, што рабіць. У момант даўшы патрэбныя ўказанні, я кінуўся да тэлефона. Мы былі звязаны з паўстанкам, дзе на камутатары дзяжурылі дзяўчаты – па першаму слову паветра яны давалі нам елку штаб батальёна і мы перадавалі данные аб палёце варожых самалёту у непагаць чуп любіў пакалякаць з тэлефаністкамі адвесці душу як ён казаў У апошнія дні і я часам адводзіў душу. Прыемна сярод сонечнай пустэчы і цішыні пачуць жаночы голас, пажартаваць. Але была сярод тэлефаністак адна вельмі злосная баба Яга, як ахрысціў яе чуб. Яна не любіла гэтых пустых размоў, часам пагражала, што даложыць нашаму начальству, чым мы займаемся. «Дзяўчына, дарагая!» – паклікаў я, пачуўшы ў трубцы адказ на званок. «Якая я вам дзяўчына, пустабрэхі? Спакою ад вас няма!» «Маці!» Таварыш дарагі, перадайце на елку на калугу штаб тылавой часці, якая размяшчалася каля паўстанка. На возеры ворах, лыжнікі, уступаем у бой, просім дапамогі, да памогі. Голас тэлефаністкі адразу змяніўся. Перадам, усё перадам, трымайцеся родныя мае. На размовы не было часу. Кінуўшы трубку, я схапіў ручны кулямёт, банку з дыскамі і палез на скалу. Сушылаў ляжаў на самым краі абрыву. Я прымасціўся побач, падсунуўшы кулямёт яму. Ён лепшы стралок, ад яго ўзяў вінтоўку. Вось яны ўжо дзе. Бачыш, ціха прашаптаў ён. Так. Цяпер на фоне снегу вырысоўваліся рухомыя цёмныя плямы, твары, рукі, часткі непрыкрытай зброі. Вецер данёс нават голас, але пакуль што невыразны, нельга было зразумець, на якой мове. Размаўляюць, значыцца, не ведаюць пра нас, а можа... Сумненне, якое ўзнікла ў мяне, выказаў Сушылаў. Камандзір, раптам свае. Падумалася аб тым, што ў батальёне засмяюць, калі трывога, якую я ўзняў, акажацца дарэмнай а галоўнае сапраўды не ўдарыць бы па сваіх. Пачакаем, яны ідуць да нас, прашаптаў я. Будзем трымаць на мушках. Я лічыў рухомыя плямы, налічыў больш за 50. Вось яны зусім блізка метраў за сто ўнізе, ужо і постаці добра відаць, нягледзячы на маскхалаты. «Можа аклікнуць?» – прашаптаў Сушылаў. І ў бясстрашнага паляўнічага пачыналі здаваць нервы. «Пачакаем!» І адразу раптам выразная каманда на чужой мове. «Не, не маглі пасярод ночы!» у такое надвор'е ісці з захаду на ўсход свае агонь кулямёт паласнуў доўгай чаргой крык стогн гучная чужая каманда і ўсё сціхла я прытрымаў сушылава за локаць прыслухаліся угледзеліся постаці як пад лёд праваліліся нідзе ніводнай плямай Пракляты месячык, як на злосць, нырнуў за самую цёмную хмару. Мацней засвістаў каля вушэй вецер, На возеры мяце пазёмка, рухомы снег схаваў ворагаў, якія залеглі, накрыліся халатамі і, безумоўна, некуды паўзуць. Але куды? Адступаюць назад, назад, ці падпаўзаюць да берага да нас, хаця б зрабілі адзін стрэл. Яны не маглі не засекчы ўспышак кулямёта. Якая чартоўская вытрымка. Мне здалося, што нехта застагнаў пад самай скалой. Я достав з кишені гранату, шпурнув ніс, глухо гримнув вибух і знов ніякого отказу. Страшний звір залег, сказав Сушилов, майстри. Коли вони надумали атакувати нас, то зроблять гэта атуль з суші. Пільнуйте тут, Яфремович, Яфремович а я с кулямётам да чуба. Я подняўся. І адразу над галавой мяне ціўкнула куля. Стрэл прагучаў не з возера, а з берага бухты, з таго боку, куды спускалася наша цясніна. Вунь яны дзе, значыцца, блакіруюць, абкружаюць. Я скаціўся са скалы на дах хаціны. У думках вылае ў сваіх забеспячэнцаў, якія выдалі на чатыры чалавекі толькі адзін маск-халат, нашы зашмальцаваныя кажухі і цёмныя шапкі дэмаскіравалі нас. Яшчэ падумаў, калі ворагі зразумеюць, што нас нямнога, то могуць атакаваць па найкарацейшай адлегласці па цясніне, якую абараняе адзін самародаў стары баязлівы чалавек. Тады я паклікаў сушылава і загадаў яму падняцца да чуба з кулямётам. Займіце такую пазіцыю, каб маглі, калі трэба страляць і сюды ў цясніну. Я скочыў з даху, зазірнуў хаціну, каб яшчэ раз пазваніць, паведаміць абстаноўку. Тэлефон быў мёртвы, яны паспелі перарэзаць провад трэба чакаць самага горшага. Я здзівіўся свайму спакою. Па-ранейшаму не было ні страху, ні панікі, толькі нецярплівасць, хутчэй бы яны пачыналі. Калі выходзіў з хаціны, у твар ударыла яркае святло. Я ўпаў за шурку дроў, якая была складзена каля самых дзвярэй. Святло спалохала, бо не адразу я зразумеў, адкуль яно. Потым убачыў ракета. Ворагі аглядалі нашы пазіцыі. Ракета зашипела ў снезе недзе за хатай. Аслеплены, як кінуўся да самародава. Ён ляжаў за адным з каменняў, якія мы па загаду маёра скінулі з гары, каб было за што схавацца тут у цясніне, калі прыйдзецца адбіваць атаку. Я лёг за другі камень, шэптам падбадзёры ў старога: "Трымайцеся, дядька Алампі!" Ён цяжка ўздыхнуў. Ён увесь час уздыхаў і вохкаў. Ох, ох. Будзем паміраць, значыцца, таварыш камандзір. Я успомніў, што сушылаў, спытаўся зусім іначай і адказаў яго словамі: Будзем біцца, біцца да апошняга да нас ідзе да па слова я не скончыў бо ў гэтым момант убачыў іх Мабыць яны не ўлічылі што за іх спінамі чорны фон сасняк Унізе на беразе бухты ці проста хацелі хутчэй кончыць з нечаканай перашкодай, схіленыя белыя постаці беглі да нас. «Страляй!» – крикнув я самородову і стрелів сам з винтовки. «Раз! Другі!» У отказ затрощали автоматы. Много автоматов. Музыка заспявалі над галавой, са свістам рыкашэцілі ад скалы ад каменню, з якімі мы хаваліся, шлёпаліся ў снег. Успышкі стрэлаў набліжаліся. Я ўзняўся на калена, кінуў гранату, следам за мной шыбану гранату самародаў, а зверху удару з кулямёта сушылаў. Фашысты заляглі, пакінулі страляць, каб не дымаскаваць сябе. Я быў упэўнены, што цяпер яны паспрабуюць атакаваць з другога боку з таго, які прыкрывалі сушылаў і чуб, там былі самыя зручныя подступы, і дыверсанты безумоўна разведалі іх. Я крыкнуў сушылаву, каб яны з чубам глядзелі больш пільна. сапраўды. Праз некалькі хвілін у гары загаварыў наш кулямёт і затрашчалі аўтаматы. Атака там з'явілася сігналам для тых, што заляглі недалёка ад нас. Яны таксама пачалі страчыць з аўтаматаў і зноў кінуліся наперад. Якая ўстарэлая зброя вінтоўка! Прыйшлося зноў выкарыстаць гранату. Яна, мабыць, добра пацэліла, бо пачуліся стогны і крыкі, але я з жудасцю успомніў, што кінуў апошнюю гранату. Іх нямнога ў нас было ўсяго дзясятак. У каго астатнія? Самародаў, гранаты ёсць. У адказ пачуўся стогн як кінуўся да старога. Ён ляжаў, уткнуўшыся тварам у снег, я павярнуў яго, зноў выглянуў месячык, і я ўбачыў замест твару чорную пляму. Цяпер я разумею, куля трапіла яму ў галаву, Магчыма, у лоб і твар быў заліты крывёю паміраю камандзір прашаптаў ён дзеці сыночки мае дзеці перадай што перадаць я не даслухаў бо зноў заціўкалі кулі Я ўбачыў побач з вінтоўкай самародава гранату і з радасцю схапіў яе, але не кінуў. Месяц засвяціў так ярка, што я выразна ўбачыў постаці на снезе, відаць, забітыя. Адзін варушыўся і стагнаў. Крыху ніжэй чыркнула кароткая чарга. Трэба біць з вінтоўкі па ўспышках, вырашыў я гранату трэба прыберагчы. Я прыцэліўся і раптам адчуў, што нешта гарачае і ліпучае залівае вочы. Правёў рукой па твары па валасах, шапкі не было. Я не пачуў, калі яе сарвала, усюды мокра і горача. Кроў ранены. Трэба перавязаць. Не, трэба перавязаць таварыша дядька Лампі!» «Командир, живы?» – пачуўся збоку голас чуба. Дзівны голас здалося мне вясёлы. «Платон!» – здзівіўся я. «Чаго ты тут?» «Сушылаў сказаў справіцца адзін, там іх нямнога, паслаў падтрымаць вас, дядька Галампі, жывы!» Помню, я падумаў, сказаць яму ці не сказаць, што Я ранены, а самародаў забіты. Не сказаў, спытаў, гранаты ёсць. Тры. Страляй, страляй, не давай ім падняцца. Ён стрэліў і злосна вылаяўся пакручастым мацюком, успомніўшы ўсіх святых і грэшных, бога і чорта, Гейтлера і фінаў. Кроў залівала мне твар. Калі я чуў на губах яе салёны смак, закружылася галава, рабілася млосна, у вачах дваілася, постаці, цені, месяц усё перасеклі чырвона-фіялетавыя лініі, якія трымцелі калыхаліся. Не, трэба сказаць, што я ранены, бо калі страчу прытомнасць, але мяне стрымала песня. Спяваў чуб. Ці можа мне здалося? Не, ён сапраўды спяваў сваю любімую. Посею ли беду на берегу, посею ли беду на берегу мою крупную рассадушку. И я завороженно слухаў, забывшыся, што кроў залівае твар. Мабыць, песня давяла ворагаў да шаленства — Дагэтуль яны атакавалі моўчкі, наганяючы страх аднымі аўтаматамі, а то раптам закрычалі дзіка шалёнымі галасамі. я зноў убачыў іх постаці. На момант іх закрыў выбух гранаты, якую кінуў чуб. Я ўзняўся, каб таксама кінуць гранату. Ярка-чырвонае полымя шуганула перад самым маім тварам. Апякло грудзі, падпаліла снег — Загарэўся снег, заняўся полымем з усіх бакоў. Я пачаў адступаць ад гэтай нястерпнай гарачыні, сарваўся ў бездань, паляцеў. І месяц чамусь апынуўся ў нізе пада мной і закруціўся хутка, хутка распырскваючы вакол сябе рознакаляровыя іскры. Як тое тачыла, што стаяла каля кузні майго дядзькі, дзе мы малыя вастрылі свае шаблі. Музыка апошнім чыстым лісце майго шытка напісана няцвёрдай рукой хімічным алоўкам. Дарагі таварыш камандзір Пятро Андрэевіч, ляжаў я тыдзень з вамі побач у шпіталі у кандалакшы. Ды ты не прыйшоў да прытомнасці, так моцна цяпер, Цябе пасекла праклятая граната. Таварышы нашы дарагія, Алампі Маркавіч Самародаў і Платон Іванавіч Чуб палеглі смерцю храбрых на полі бітвы, як верныя сыны айчыны. Вечная памяць ім. Я адбіваўся адзін – Потым прыляцелі нашы самалёты, асвяцілі ўсё навокал, высадзілі дэсант, кажуць, пералавілі ўсіх, хто ўцалеў ад нашых кульды гранатаў. Пятрон Дрэвіч, вязуць вас у тыл, кажа ўрач, будзеш жыць, бо малады арганізм. А я сваё адваяваў. Мне дактары адпілілі левую руку. Вылічуся тут і поеду у свой саугас. Очуняете, напишите. Перадаю дактарыцы, якая вас суправаджаць будзе, усе дакументікі вашы і шытак, які так і ляжаў на стале раскрыты, нешта вы пісалі ды не дапісалі. Абнімаю цябе на развітанне, сынок, сустрэцца наўрад ці давядзецца. Феадос Яфрэмавіч Сушылаў. адразу знайшоў гэты запіс. Цяпер перачытваю скупыя словы незвычайнага пісьма і праз слёзы, як праз туман, бачу вясёлага кубанскага калгасніка Платона Чуба, які памёр з песняй. Яна гучыць у мяне ў вушах гэтая вясёлая песня – Посею лебеду на берегу, Посею лебеду на берегу, Мою крупную рассадушку. У мелодыю песні ўрываецца роспачлівы доўгі стогн. Дзеткі мае, сыночкі! Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.